Fanny Arthur Robinson estis irlanda pianisto, pian instruisto cae componistino, tiu nascisis en Southampton, Anglio, sed la plei granda parto de sia profecia vivo pasis en Dublino. Fanny ricevis sia incomenso in lezionoin de Barbara Gashelkai, poste studis ce la regia Academio de Musico sub la conata ambla componisto William Stern de Albene. Dum unu el siai ne longai restavoi en Londono, versaine si ricevis leccionoin de Sigismund Talbert. Fanny Arthur presentigis en sia nascic urbo ciam si estis de quare iaragia. Quare iaro in poste, si donis sia in unua in concerto in Dublino, ce la filharmonia Societo ca la antiquae concert chambroe, quie si ricevis granda in laudoin. La brilezzo de si aludado, cae la delicata leggerezzo, sed certezzo, De schia fingromado estas vere mirindae, scribis la Freemans Journal. Ce tiu i concertoi si conaticis cun Joseph Robinson, respectata dublina dirigento, componisto cae cantisto. Quin monatoin poste, Fanny Arthur cae Joseph Robinson geedzigis. La familio Robinson-Arthur ludis gravan rolon en la musica vivo de Dublino, cae Fanny trovis favoran medion por sia carriero kiel interpretisto, instruistino cae componistino. Ilia heimo en Dublino igis la centro de ciui musicistoi ciui venis al Irlando de la geedzigio, la signorino Joseph Robinson, kiel oni nomis gin, presentigis regule en Dublino, quelque foie in Londono, cae ancau si faris specialan presenton en Pariso, cie si actingis grandain successoin. La Londona Gazeto recensis Signorino Joseph Robinson, qui es grazia stilo cae fluida ludado portas amplexan ateston pri la justitzo de alta reputatio, estis laute applaudita. La piano concerto de Chopin montris sian perfecta imastradon de cii tiu instrumentum. Clara Jumann, prescribis la signorinon Robinson quiel la plei musica interpretisto quium mia auscultis cuni cum Fanny Hensel. Signorina Robinson pasis brille cae atingis completam successum en sia unua apero antau la parilla publico. Scribis la revuo cae musica gazieto en 1956, si farigis membro de la Regia Irlanda Academio de Musico. Sia posizio en la instituto estis necutima tiu tempe. Crom super steluloi kiel Clara Schumann, instruistinoi generale ne ricevis la respecton, rangon, cae salairoin, de siae virei equivalentoi en fasas so reich. Fanny Robinson estis versaine same valora al la Irlanda Academio kiel Clara Schumann estis al la Hoch Conservatorio en 1878. Crom sia famo kiel interpretisto, cae sia rolo kiel instruistino, Fanny Robinson ancau estis activa kiel componistino. Si estas reconita kiel uno el la unuae profesiae componistinoi de Irlando. Crom sia sancta cantato, Dio estas amo, quio estis mult foie presentita en la sequa iardecoi, estas caudiau spureblai dec quare pian componajoi, ciuin si publicigis inter 1853 cae 1879. Ofte, si aldonis clarigain elementoin por pli bona compreno, ciu pezzo estas basita sur temo mensiita in la titolo cae illustrita per literaturae citajoi. Tio estas al cio rilatas tonalezzo, dinamico cae ritmo de la componado. Dum la pian musico de Fanny Robinson shainas javi largen circuladon, existas neniu indizzo ke si presentis gin mem en concerto en Irlando au Anglio. Oni pova supposi che sia i pian componaggio estis creita i lighe con sia instruado, cae por sia propra plesuro.